galderak uh, biziki uh, eh, simpleak, nik uste dut bortitzena goizian zela, goizian be, aski bortizki izan, eh, amaknak izan gituk, uh, baina gerohan uh, eh, kontrarioa uh, ikusiti hau, polizien partetik, biziki uh, goxoak, uh, biziki hoiek ere gantxu damutzen eta barkatzen uh, gure intzinean, ikusten zutela, zela, afera hundia, zutela hoiek kompreintzen dako eh, hainbeste historioena zuten, eh, baina eh, hasteko prozedurat bat zela eta, eta hauzi bat ere izan zela. Ba, txiki egitie, ba, galdezkatu, zora, goiz guzian, baina ez da gehiago korik izan. Aldiz hori ba, hauzi e, haukanen gilin da, martxoain amabian. Hiru gatik, behaz lehen aipatutako eh, ontasun batzuei kalte egine, kalteak egin eta Errefosatu eh, behitu ADN-a maitia, ADN-a esak maitia, eta ere amprenta esak eh, maitia, eta horiek ere hauzi eh, hortan behaz juliatuko ziela.